gaurtzi ez dakit kanta entzuta entzun entzunda bakizun zeri buruz hitzein dugun gaurkoan. Ba, ez dakit. Bueno, dakizuen bezala euskeran itotileak zazpigarren aldiz antolatu du antolatuzun xanistanetan piropoleiak eta piropo postak egon duzian, taberna guztitan e, jarrita, eta bueno, ba, euskeran itotikoak aukeratu juzte amar finalistak. E, ama, bai, oida, e, eh, bai. piropo guztien artean aukerak eta indute, Ara. eta amar finalistak zein dien, bat jugu. Bueno, E, Jesus, ze... Gaina, e, pixkat, berde xamarra dia batzu, ez? Claro, e, eh, itzeiten, egon du nazni euskera nitotikuekin, eta piropuan kontzeptua non dao, zer da, Eske, zutat zer da piropo bat? Ba, ze oze politxasatia, Ta ez pornografikoa. Bueno. E, ez, ez, ez, ez, nik horrenduko urte, urte osoko ota erakusten banazu. Bai, hoi esan geno, baina hoi ez da lehenengo aukera, ez? Ez, Euskaraz bizita, larrua jotzen ikasi. Bueno, eh, bueno guazen entzutea, grabatu bai, genitun. Mm, netzako, denak, denako euneko laro gehia pornoa dira. Bueno, lehenengo entzungo dugu, a Venga, tira, dale. Euskaraz bizi, talarrua jotzen ikasi. Bueno, hortxe. Pornografikoa. Lehenengoa. Beste bat. Zu nire bexamela eta ni zure hor daiazpikoa, bien artean ingo dinok kroketa goxua. Bueno, ez da, hain pornografikoa. Ez, baina ez esan gehiago, hola, bestela ja zentzua galtzen du piropoan ze horrek. Bigarren ah. aukera, e, bozka emateko, bigarren aukera hoi zen, kroketana, ez da, ez da txarra. Ez, ez, ez, txarra ez da, ez. ez. Bueno, guazen, irugarrenakin. Zure azala, goxuena den izara. Bitu ze politia. Hoi bai, hoi bai. Eh, hoi esaten ezkio, Bai, bai, Norbaitek, bai. parrandan zaudela goxo-goxo, no bestelare, bai, eh? Baina... Ida tonuan, tonuan esan berda goxo-goxo, eta... Eh, <laughs> alazne nahi du, satia, así que... alazne parrandan nahi dute? irugarren aukera. Venga. Zure azala, goxuena den izara. A ber, ordun, alazne ikusten mazute parrandan, esan du, hoi nahi du la satia. Bueno, eta parrandan izan gaber, eh? Gauza politiak aitzia eureko edo zein momentutan gustatzen, bueno, bueno, bueno, bueno, zeginik. Oazen, laugarrenak egin. Hau baiera pornografikoa. Nik ordainduko urte osoko eta erakusten manazu potota. Pe, eh, pornografiko totala. Bueno, e, eh, oi datzizunak ez dakit. Badakin, oi hartzunen ez dugula. Nacho Bidalen Orduan... soka luzi ez. Bai, baino, bueno, ez dakit, oi hartzunen igual lekuz kanpo ez? Otaik ez dugun herri batean zera. Te berez, bai. Oi, ba, donosti, noreretan edo beste nun baita, ba, funtzionatu dezake. Baina, oi hartzunen, bueno. Guazen bosgarrenakin. Venga. Zure alboan beste denak errefusa dirudi. Zain du amalurra? Habitu. Bai, eh? Bueno, e, atezatekoak inta eh, abiltzala. Ba. Urrengoare pornografikoa da. <laughs> Euneko euni. Dale, dale. A ber, ez esan, esan piropua, urrengo piropua, bueno. Bueno, eh, urrengo piropua pornografikoa da, ne ustez. Ez dut paia berrik zure almenja onduan badut. Ze, eske... Ze, ze, ze, bueno, bakoitzan ba, arroza gustatzen bazaigu edo ez, o... Ba, bai. Dale. Ni astua eta zumandua, gaur gabin jo baiet larrua. Baizte Zuri hoi esan ezkio, nola gehatuko zinak Ba, esango nun, zu, zu, zu, nondik anetez da? Nola ke posible da. Nola ke posible da. Jesus. que, piropuk, oza, hau, en fin. Bueno, eh, <coughs> esango dugu, hauek dela aukera justenak finalistak dela. Hau indikan irabazlia urtengo, irabazlia ez dugula eh, zautzen. Ez, ez. Baina... venga, beste bat, venga. E, eh, zenba dugu, bain? E, eh, bederatzi garrena? zorti. zortzi. Ah, zorti garrena bida. Ikusita itxusia, usetuta txarra, probatuta gauza eharra. En fin, beti garrena. <laughs> Nizu gabe, odolkila hazi gabe. Bueno, bai. Oida, jatekoakin. Ah. Men Euskal Herrian jatekoakin eta zer ikusiakan guztia, ungetorri ez. Urren duare, erekin azu barajia eta ez dizut kobratuko jartzungo peajia. En fin. Ba, Pornografikuak. Ba, amar finalistak, e, eh, webunean zintzilik jarriko jugu, zein dien berri zentzuteko eh, zuek, eta ausnartzeko, hartzeko, zein den aurtengo e, piropoleiaketako piropoik politena zuen ustez, eta, bueno, ba, aukera dakazute, e, eltsetxuak jarrituzte taberna guztitan, e, bertan irakurtzeko aukera da, hau baitare, euskera nitotileak, e, eh, jarritun kortxo batzun bidez eta Oixe, ba, bozkatu, haber zein den zuentzat, zeinek li, liluratu zaituzten, eta urtzi zuzenek ingatuko zeinak, eh? Esan behar dut? Bai, bai, aukeratu bat, zure bozka eman. Ez da bate. Enote bate gustatu. Ez? Ez. O, baina, baten bat, baten batek, zera, ba, bigarren adibidez, hola, politia zen? Zu nire bexamela eta zure orda jazpikoa, bien artean ingo dinok, kroketa goxua ikusten da hemen Euskal Herrian o beintzatoi hartzunen jatekoekin lotura dakanak piropo bihurtzen txugula. eta hortxe ba eman zuen bozka. Nik E, nei egia esan ezagunak egiten batzuk, baina ez dakit, behatzi garrena zen mandua eta astuana, hola, estilo hortako asko entzun ditut. Igual horrekin, baina... En fin. polita zen. Zure azala, goxuena den izara. Ba, irugarrena, bai, politxa da. Nostez... Politxen eta kua, zebestik pornografikoa dira. Bueno, baina oiek di aukeratu justenak, eta gu ez geha hor sartuko, epai bai talde bat dakate. Bai, bai, oi, bai, nik ez dute, ni, talde horren kontra ez dara esan, iruditzen hau, pixkat... Eh, bueno, ba, kontuan hartu, amarroiek aukeratu bat juste, bestiak, nolakoak ziren. Hoi berdu. Bueno, ba, honeaino e, eh, piropuei indiogun e, eh, tartia, bakizute tabernetan bozka emateko aukera kasutela eta laizter jakingo dugu zein den zazpigarren piropo lehiaketako txapelduna. Da berriz gure pikean, ea benetan bakea. Normalkuntza lur mutur, pausoz, pausoz, urbi urbunez bi urbunez. Atzo txur txur, gaur txur txur, beti guaz txur txur, euskal zale bilgune. Normal kuntza lur mutur, pausoz pausoz ur, bi urgunez bi urgune. Atzo txur txur, gaur txur txur, beti guaz txur txur, euskal zale ondilgune.